Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթիից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կերարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93 Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահի նստավայրում քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Շուշի եւ Ֆրանսիայի Սենտ-Էտիեն քաղաքների միջև ստորագրվել է բարեկամության հրճակագիր։ Մարտունիում կազմակերպվել է նռան փառատոն։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված ապրիլյան պատերազմի նահատակ Ազնավուր Բալայանի ծննդյան 31-ամյակին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը Անտիլիասում հանդիպել է Արամ առաջին մեծիտան Կիրիկիո կաթողիկոսին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 20-ին ընդունել է Ֆրանսիայի Սենտ-Էտիեն քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Գայել Պերդրիոյի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ֆրանսիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևոր է համարել Սենտ-Էտիենի եւ Շուշիի փոխգործակցությունը, նշելով, որ մեծ ակնկալիքներ ունի այդ համագործակցությունից եւ նրա շրջանակներում իրականացվելիք ծրագրերից։ Հանդիպմանը մասնակցում էին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հոկտեմբերի 21-ին Շուշիի եւ Ֆրանսիայի Սենտ-Էտիեն քաղաքների միջև ստորագրվել է բարեկամության հրճակագիր։ Այն ստորագրել են Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը եւ Սենտ-Էտիեն քաղաքի քաղաքապետ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Գայել Պերդրիոն։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շուշիի շրջանում արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Հրճակագիրը արժևորելով ժողովրդական արժեքներն ու երկու ժողովուրդների ազատ կամքը հրճակում է երկու քաղաքների բնակչության բարի դրացիական հարաբերությունները, որոնց հիմքում հետագա համագործակցությունն է։ Շուշիի քաղաքապետ Արտիկ Սարգսյանը իր երախտագիտությունը հայտնեց Արցախի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման եւ մեր տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Ֆրանսիայի հետևողական ջանքերի եւ անկախության 27 տարիների ընթացքում Արցախի հանրապետության Հանրապետությանը ցուցաբերած օժանդակության համար։ Սենտ-Էտիենի քաղաքապետ Գայել Պեդրիոն իր ելույթում նշեց. Ոչինչ չի կարող խանգարել երկու ժողովրդների միջև բարեկամական կապերի ամրապնդմանը եւ թող մեր բարեկամությունը մի քարը լինի այն շենքի, որը մենք պատրաստվում ենք կառուցել Շուշիում։ Սուսիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Սամվել Հարությունյանը իր երախտագիտությունը հայտնեց մեր ֆրանսիացի բարեկամներին Արցախի կայացման ուղղված նրանց գործադրած ջանքերի համար։ Ես նորհավորեց հրճակագրի կապակցությամբ։ Վերջում Սուսիի եւ Սենտ Էտիենի քաղաքապետները հուշանվերներ փոխանակեցին՝ ի նշան հավերժ բարեկամության։ Իսկ այսօր բարեկամության հրճակագիրը ստորագրվել Մարտունու շրջանի Շեխերի գյուղական համայնքի եւ Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի միջև։ Մինչ բարեկամության հarczակագրի ստորագրումը Շեխերի դպրոցի մարզադահլիճում տեղի է ունեցել հանդիսավոր արարողություն, որը մեկնարկել է Ֆրանսիայի եւ Արցախի պետական օրդներգերով։ Միջոցառմանը ներկայային արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահ Ֆրանսուଆ Պուպոնին եւ նախկին ղեկավար Ֆրանսուଆ Ռոժբուլանը падգամավորներ Արնովիլի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շեխերի համայնքի ղեկավար Մխիթար Մանգասարյանը ֆրանսերեն, իսկ Արնովիլի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը հայերեն ողջունելով ներկաներին ու միմյանց կարևորել են բարեկամության հրճակագրի ստորագրումը երկուստեք օգտակար ու արդյունավետ համագործակցության ձևավորման համար, նշելով, որ այն եւս մեկ քայլ է հայ-ֆրանսիական վաղեմի բարեկամության ամրապնդման գործում։ Ելույթներ են ունեցել նաեւ Ֆրանսուଆ Ռոժբուլանը, Ֆրանսուଆ Պուպոնի եւ ուրիշներ։ Այս մասին ավելի մանրամասն վաղվա մեր եթերաժամին։ Մարտունի քաղաքում կայացել է Ներան երկրորդ փառատոնը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Արմինե Դանիելյանը։ Փառատոնին տաղավարներով մշակութային հարուստ ծրագրերով մասնակցում էին նաև հանրապետության շրջանները եւ մենատնտեսներ ոչ միայն Արցախից, այլև Հայաստանի հանրապետությունից։ Ներկայացրեց 90 տաղավար համայնքների մենատնտեսների, պոակների եւ գոտարարների կողմից։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը կատարել է նրան օրհնության արարողություն նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտոնատար այլ անձանց ուղեկցությամբ շրջել է տաղավարներում, մասնակիցներից հետաքրքրվել տարվա բերքի արդյունքներով։ Այս տարի զգալիորեն աճել է տաղավարների եւ մասնակիցների քանակը, ինչ խոսում է այն մասին, որ փառատոնը կայացել է։ Նրան այգիների գերակշռմասը գտնվում է Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաններում։ Մտքի պահանջարկը կա ինչպես Արցախում, այնպես էլ հանրապետությունի դուրս։ Այն Մարտունու խորհրդանիշն է, քանի որ բնակլիմայական պայմանները եւ աշխարհագրական դիրքը առավել նպաստավոր են մտքի աճեցման համար։ Շրջանում կա շուրջ 300 հեկտար նռան այգի։ Ներկայումս ակտիվ կերպով ընթանում են նոր այգիների հիմնման աշխատանքներ։ Դրան նպաստել է 2017 թվականին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Մատունու շրջանում խորքային հորետի խորատման ծրագիրը եւ բնականաբար արտեզյան ջրհորների ավելացման հետ զարգանում են նաեւ նոր նռան այգիների ստեղծման աշխատանքները։ Նռան գինը փառատոնում տատանվում է 300-ից 500 դրամի սահմաններում որն իրոք գեղեցիկ տոնի էր վերածվել ինչպես շրջանի բնակչության, այնպես եւ բոլոր ներկանների համար։ Այն ուղեկցվեց երկու բարով շրջանի եւ հանրապետության տարբեր կատարողների, մանկապարտեզների եւ դպրոցների սաների, բարային ու երկերի գեղեցիկ համարներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Աշնան այս շրջանում հանրապետությունում սովորաբար երուն ընթացք է ստանում Նռանբերգ քաղաքը, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այն, որ Արցախում վերջին տարիներին ավելանում են նռանագիները, նորություն չէ։ Նռանագիներ հիմնող ֆերմերները միանշանակ ասում են, որ պահանջարկն այս մրգի նկատմամբ շատացել է։ Աղաջանյան եղբայրները 2009 թվականից են զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, նախ հացահատիկային մշակաբույսեր, ապա զուգահեռ դրան նաև այգեգործություն։ Մոտ 60 հեկտար նռան այգի են հիմնել, ժամանակակից կաթիլային ռոռոկման համակարգն էլ նպաստել է, որ հեկտարները շատանան։ Աշոտ Աղաջանյանը մեծ զրույցում նշեց, որ իրենք արդեն տիրապետում են նռան մշակ մշակության գաղտնիքներին։ Ֆերը մրանագետները 10 տարի առաջ ես ելեմ լագործամ նորուս յուրմա տակերը մաքրու պայս մեջ հանես ոնց ծերյանի նման մեջ հանես շաթալի նման մեջ հանես որ նորուլա բեկտա մեզ մեզ լինի եթե լավ մշակես գալիա մին ծարից մին 70 75 կիլո խաղաց Սա է սարը, է սարը, մոտ մին 30-40 կիլոն օրը կտա։ Այս սարը, որտեվ է սարը, դտը մեկել է ոնց համակուր լավ մաշակում պիտի տա։ Բացի այն, որ նրանագիների խնամքը երանդուն ջանքեր է պահանջում, Աշոտ Աղաջանյանը նշեց, որ դրանով հանդերձ նաև ագրոկանոններին հետևելն է պարտադիր։ Տեսակին այս տարեկանա 7 տարում ես 10 տոննա բերք վերցրել 1 տարից։ 7 տարում։ Եթե լավ մշակես հեկտարից 10 տոննա նուր լավ նուր կարելի է վերցրած։ Եթե մի շարք մշակաբույսերի բերքի սպառման խնդիր է առաջանում, ապա զրուցակցից հավասմամբ նոր արտադրողները նման մտավախություն ունեն։ Պահանջարկը գերազանցում է արտադրանքի ծավալները, ինչ վերաբերում է գներին, ապա այն արդեն իսկ ընդունելի է թե արտադրողների եւ թե գնորդների համար։ Մայասից որակի անոր գա 800 դրամագուն, բայց դեռ միջին 400-500 դրամով գնում է։ Հավելենք, որ այս տարվա կարկուտն իր աղետալի ծրագիրն է թողել նաև նռան այգիներում համեմատած մյուս տարիներին, այս տարի բերքի ցուցանիշները այնքան էլ գոհացուցիչ չէ չեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի Մոխրենեսի միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել հուշցերեկույթ նվիրված ապրիլյան պատերազմի նահատակ Ազնավուր Բալայանի ծննդյան 31-ամյակին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Դպրոցում կազմակերպող միջոցառման ներկային հադրութի կայազորի հրամանատարի նախկին տեղակալ գնդապետ Արադ Մելքումյանը, որը նույն օրը եղել է մարտական դիրքերում Ազնավուրի կողքին, մարտական ընկերներ, համաջողացիներ, հարազատներ, որոնք իրենց սրտի խոսքն ասացին Ազնավուր հերոսի անցած մարտական ուղու կատարած հերոսության մասին։ Միջոցառման ավարտից հետո նրա շիրիմի ծաղիկներ խոնարեցին մարտական ընկերները, համագյուղացիները, հարազատները։ Այո, նա ապրեց ընդամենը 29 տարի, սակայն իր օրինակերի կենսագրությամբ օրինակ հանդիսացավ ներկայացերնդին։ Արցախյան ազատամարտից առաջին իսկ օրից նրա հայր Ռաֆիկ Բալայանը ակտիվ մասնակցություն ունեցել պատերազմում։ Զոհվել է 1992 թվականին։ Ազնալու դեր փոքր տարիքից որոշել էր, որ հայրենիքի պաշտպանության գործում նա իր ուրույն տեղն է ունենալու եւ ինչպես իր քերին, ով եւս զոհվել էր Արցախյան պատերազմում, այդպես նա հետախույզ է դառնալու։ 2005-2007 թվականներին անցել է Պարտադիր զինվորական ծառայության Արցախի պաշտպանության բանակի Էրզորամասում։ 2010 թվականից անցել է պայմանագրային ծառայության պաշտպանության բանակի Էրզորամասում որպես հետախույզ դիպկահար։ Ազնավուրը մշտապես առանձնացել է իր համեստությամբ ու զսպվածությամբ։ Այս ամենի զուգահեռ նա դերասանց թերապետում էր իր մասնագիտության նոր զենքին։ Չնամին հաճախակի է սեփական մաշկի վրա զգացել այս ստորաբաժանման ուժը։ Ազնավուր Բալայանի հետ մոլ պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից արիության համար, Արցախ Հանրապետության նախագահի կողմից մարտական ծառայության մեդալներով, ինչպես նաև բազում մեդալների ու պատվոգրերի արժանացել ծառայության ժամանակ։ Ազնավուրի հիշատակը հանրաշնորհ ցատախտակ է տեղադրված Մոխրերես գյուղում կանգնեցված մեծ հարինականում եւ Արցախյան գյուղամարտում զոհվածների հիշատակն հավերժացնող հուշարձանում։ Իսկ ծննեն 31-ի տարի Հայդարցի արխիվ իրեն իսկ տան մոտ կառուցվել է տուն թանգարան՝ Իշխատակ Ազնավուր Բալայանի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Լիբանան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Անտիլիասում հանդիպում է ունեցել Արամ առաջին Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն Արամ առաջին կաթողիկոսի ուղեկցությամբ այցելել է Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարի հարևանությամբ կառուցված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող մատուռ, ծաղիկներ դրել եւ հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարի եւ Արամ առաջին կաթողիկոսի առանձնազրույցը։ Մենք Հայաստանը երազեցինք, Հայաստան ուզեցինք մեր երազի պատկերով տեսնել, ազատ անկախ Հայաստան երազեցինք եւ ունեցանք, ասել է Արամ Արաչինը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. Պետք է հուսանք, որ մեր գործերով, մեր գործնեությամբ ոչ միայն չենք հիասթափեցնի մեր ժողովրդին, այլև նրան նոր շունչ, նոր հավատ կներշնչենք սեփական ուժերի նկատմամբ նկատմամբ։ Իհարկե, այս գործում շատ կարևոր է ձեր աջակցությունը եւ շնորհակալ եմ ձեր պատրաստակամության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման անդրադարձել է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Նա նշել է, որ շատ հաջող միջազգային հանրության ներկայացուցիչները տարբեր բանակցությունների ժամանակ հարց են տալիս. Հայաստանը պատրաստ է փողզիջումների։ Այդ հարցին սովորաբար ես հետևյալ պատասխանն եմ տալիս. իսկ Ադրբեջանը պատրաստ է փողզիջումների։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանն առաջինը պետք է պատասխանի այդ հարցին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով հիմնախնդրի կարգավորման շրջանակին Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ դժվար է պատկերացնում հարցի կարգավորումն առանց Արցախի կարգավիճակի ճշգրտման եւ հստակեցման։ Փաշինյանը հավելել է, որ այս հարցում ամենակարևոր ամենավճռական գործոնը Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ Արցախի ժողովրդի դիրքորոշումն է։ Եհակամինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը չի տեսնում որևէ վկայություն այն բանի, որ ԱՄՆ-ի այժմյան աշխատակազմը հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Մոսկվան հետաքրքրված է վստահության ամրապնդման միջոցների աջակցությամբ։ ԱՄՆ-ն պետք է մասնակցի դրան։ Վերջին աշխատակազմը սկսել է այդ գործընթացը, սակայն ես չեմ տեսնում այս աշխատակազմի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ հետաքրքրության որևէ ապացույց, ասել է նա, հավելելով, որ Եհակամինսկի խմբի այժմ Հաշիմյան ներկայացուցիչը ծայրահեղ դեպքում դեսպանի ռանգի է արժանի։ Ջեյմս Օրլիկն ընդգծել է, թե կուզեր, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստան ու Ֆրանսիա միասին աշխատեին այն քայլերի ուղղությամբ, որոնց այս պահին կարելի է հասնել մարդկանց միջև շփումները եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Ես իրոք կարծում եմ, որ կա հնարավորություն սկսելու քննարկումներն այն մասին, թե ինչ տես կարող են ունենալ խաղաղապահ ուժերը, ասել է նա, պատասխանելով այն հարցին, թե կարող են արդյոք ռուս խաղարարները լինել հնարավոր խաղաղ խաղապահ ուժերի մի մասը Ուորլիքը նշել է, որ գոյություն ունի ջենթլմենական համաձայնություն, որը նրա կարծիքով երբեք չի գրանցվել որևէ փաստաթղթում։ Նախկին համանախագահը կարծում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության դեպքում Մոսկվան չունի հակամարտությունն ինքնուրույն լուծելու իրավունք։ Անցած շաբաթ օրը հայազգային ժողովրդական եւ գուսանական երկունավակի մի յուրօրինակ տոնահանդեսի էր վերածվել Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճը, որտեղ երկարվեստի արցախցի երկրպագուների արչեւ համերգով հանդես է եկել Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում գործող Կանթեղ եւ Տարուն Աշուղական երգչախմբերի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Ճակմանյանը, Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աշխուղական երկի վարպետը վաղուց էր երազում հանդես գալ Արցախյան բեմում համերգ նվիրելով Արցախյան ազատամարտում նահատակված հերոսների հիշատակին։ Դա հոգու պարտք էր նրա համար, որովհետև պատերազմն իր արհավիրքներով չի շրջանցել նաև իր ընտանիքը։ Իմ նպատակներից մեկն էր հարյուրավոր շրջակայություններից մեկ անգամ մեկով դինեմ ձեզ հյուր։ Եվ մանավանդ մեր հերոս զինվորների ընտանիքների իմ փափագնա իմ հպարտություննա, որ մի գեղեցիկ օր գեղեցիկ համերգ նվիրեմ ձեզ։ Ես էլ իմ ընտանիքն էլ տեսել այդ ցավը, իմ եղբայրն էլ 1993 թվականին 19 տարեկան հասակում ազորվել։ Դալիճում հիմնականում զինվորականներ էին ու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամներ։ Ես Գևորգ Չակմանյանը Լոս Անջելես է տեղափոխվել 2010 թվականին, որտեղ հիմնել է Կանթեղ մանկական եւ Տարոն մեծահասակների աշխուղական երգչախմբերը։ Համերգին երգերով հանդես եկան նաեւ այդ համույթների մենակատարներ Սարգիս Թամազյանն ու Էդիկ Օհանյանը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը ողջունի իր խոսքում բարձր գնահատեց Գևորգ Չակմանյանի գործնեությունը հայկական ամենախոշոր գաղութներից մեկում։ Գևորգ Չակմանյանին առաքելությունը այն է, որ հերավոր Ամերիկայում որտեղ ուծացման վտանգը ամեն րոպե կախված է ամեն հայի գլխին, կարողանում է 2-3 չափում պահել, հայ երգը հնչեցնել, հայ երգը հավերժացնել եւ ամենակարևորը փոխանցել սերունդներին։ Վկան մեր փոքրիկ Սարգիսը, որ ակապելլա երգեց, եւ ես համոզված եմ, որ Սարգիսի նմանները շատ կան Լոս Անջելեսում։ Երկիչը խոստացավ այսուհետ հաջախակի լինել Արցախում առնվազն տարին երկու անգամ։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը, այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 15-ից 22-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 56 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 15, տեխնացին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 22 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 63, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Հոկտեմբերի 15-ից 22-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 15 դեպք։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 4 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները վնասազերծվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։